їхали на Україну, а Булат лишався в Найробі сам. А на восьмому році з Юрком почало коїтися щось недобре. Лікарі нічого певного сказати не могли, аналізи задовільні, тиск і серце теж усе в нормі. Тим часом хлоп'я блідло і втрачало вагу. У квітні Даринка повезла його додому, показувала всім київським професорам, і ті безпорадно розводили руками кремлівська лікарня теж нічого не дала. І коли Булат після розпачливої даринчиної телеграми приїхав, не стало жодних надій. Хлопчик аж світився наскрізь. Пішли затяжні осінні дощі, а Юрко раптом почав марити снігом. Він зроду не бачив снігу і зими, а тепер вимагав розповідати йому тільки про сніг і зиму. Потім просив паперу і малював сніг. Прокидаючись уранці, щоразу питав сніг ще не випав? За вікнами стояв мокрий голий садок, у садку було чорне і кисло, а хлопчик з останніх сил виглядав у вікно. Температура в нього все падала, дійшла до 35, і один київський професор заборонив тримати хлопчика в місті. Юрка повезли в село. А потім настала криза. Професор сказав, що батьки мусять підготуватись до найгіршого. У грубах безперервно готів вогонь, горіли всі лампи і електроприлади, щоб якось нагріти холодне тільце. Увечері Юрко розплющив очі і спитав посинілими губами снігу ще нема? А потім цілу ніч не приходив до тямку, лише під ранок прошепотів снігу немає? І раптом хтось вимкнув світло і здер ширму з вікна. На дворі було видно зовсім біло сніг. Юрась не посміхався ціле літо і цілу осінь, а тепер зіп'явся на подушках, невідомо де взявши силу. Його посинілі губенята несміливо розтяглись. Він одужав, а професор сказав, людський організм пристосовувався до певних умов тисячоліття. Кожна людина мусить жити на землі, яка її породила. Чужа земля відторгає нерідну плоть, такий закон несумісності. То був справжній урок. 5 липня мені почали снитися кольорові сни. Зроду не думала, що це може бути таким страшним бачити в вісні колір. Я збожеволію або помру. Розділ 21 До сходу сонця лишалося ще 20 діб, і Булат сушив голову думкою чим розворушити себе і людей. Бацила нічного полярного психозу підточувала їхні тіла і розхитувала нерви. Це він знав по собі. Мені самому брак нерішучості, думав Булат, як же можу розворушити інших? Він ховався до своєї каюти і боявся вилазити на світ, майже фізично відчуваючи, як та бацила охоплює все його єство а щось треба було робити. Колишня марітина сука привела п'ятеро цуценят. Булат покладав на них неабиякі надії. Але навіть це не збудило розім'яклих людей, похмурих і сонькуватих. Цуценята вовтузилися в кутку. Ескімос тричі на день приводив до них білу. Всі косували від своїх кают, але ніхто не підходив ближче. Вчора Булат запропонував влаштувати генеральне прибирання. Пропонував за столом, та ніхто не відгукнувся. Лише філмарш гукнув під ніс. А це для чого? Просто так. Сізіфова праця, сер. Їх могла врятувати тільки Сізіфова праця. Булат умовив Макмілана і француза, і вони втрьох почали виносити свої речі на мороз. Тоді повиносили речі лорда.